وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ I on sve zna i sve može فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ On je taj koji radi ono što on hoće. نَحْمَدُهُ فِي الْعَافِيَةِ وَالْبَلَاءِ وَالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Njemu se zahvaljujemo na svakom stanju. Zahvaljujemo se i u stanju blagodati i u stanju poteškoće. فَهُوَ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ حَالٍ On je taj kojem se zahvaljujemo na svakom stanju. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, jednog, jedinog koji nema druga niti ortaka, لن يحقق عبد إيمان به حتى يوقن أنه لا مدبر للأمر إلا هو سبحانه Neće čovjek ostvariti suštinu imana sve dok ne bude čvrsto ubjeđen da sve ono što dolazi, dolazi sa odredbom gospodara subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّهُ لَا يَحْتَارُ لِلْمُؤْمِنِ إِلَّا مَا هُوَ خَيْرُ اللَّهِ I da gospodar određuje za vjernika ono što je hajr po njega. وَأَنَّ إِمْلَاءَهُ لِلظَّالِمِينَ لَيْسَ إِلَّا إِسْتِدْرَاجًا Te da njegovo puštanje zalima u njihovom zulmu nije išta drugo osim istidraž, postepeno približavanje kazni. وَأَنَّ إِبْتِلَاءَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ إِلَّا صَفَاءً A da njegovo iskušavanje vjernika nije išta drugo osim čišćenje njih. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُنْزِلُ الْمُعُونَةَ عَلَى قَدْرِ الْمُؤُونَ I on uzvišeni spušta pomoć shodno po teškoći. وَيُنْزِلُ صَبْرَ عَلَى قَدْرِ الْبَلَا I spušta sabur strpljenje shodno iskušenju, rahmetan, lil mu'mi, rahmetan bil mu'minin, kao milost vjernicima, wa aunan lil mubtalin, i pomoć onima koji su iskušani. Neka je salavat i salam na Muhammeda, njegovog groba i poslanika, koji je čvrsto bio ubjeđen u Allahovo obećanje i u Allahovu pobjedu, wa thabata fi imtihanihi wa ibtilaihi, i bio čvrst i postojan onda kada, je, kada ga je gospodar subhanahu wa ta'ala iskušao. وَرَضْيَ بِهِ وَعَنْهُ سُبْحَانَهُ te je bio zadovoljan time što mu je gospodar odredio i bio zadovoljan gospodarem subhanahu wa ta'ala. Fahakaka kemala riba, te na taj način ostvario potpuno zadovoljstva. وَنُقِلَ فِي سِيرَتِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي مِحْنَتِهِ شَدِيدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِمْ A od njega se prenosi da je u svojoj teškoj poteškoći i u uskušenju rekao, obratiči se gospodaru subhanahu wa ta'ala, ako na mene nije sržba o tebe, fela ubali, onda ja ne marim za ovo što mi se dešava. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. Draga braćo, od Allahovih dželja vala sunneta koje dosta često spominjemo, odredbi koje se ne mijenjaju, jeste da etemkin ili namjestištvo na zemlji ne biva osim nakon iskušenja. I kad god se odulji iskušenje, poveća se iskušenje i s druge strane, mini vjernici uzvrate na taj način što se obskrbe saburom, strpljenjem, zadovoljstvom i jakinom, čvrstim ubjeđenjem u čvrstim ubjeđenjem u pomoć gospodara subhanahu wa ta'ala, tada pomoć i namjesništvo biva, biva blizu. Hatta ida stajasa rusulu, wa dhannu annahum kad kudibu, ja'ahum nasruna, fa nuđije man neša'u, wa la yuraddu ba'suna anil qavmi il mužrimin. I kada bi poslanici gotovo nadu izgubili, pomišljali da će ih lažcima proglasiti, džaelum nasruna, tada bi im došla naša pomoć, pa bi mi spasili onoga koga hoćemo, a naša kazna, našu kaznu ne može niko odvratiti od naroda nasilniškog. Sa'd ibn Abi Waqas radijallahu anhu je upitao poslanika sallallahu alejhi wa sallam ja rasulallah ayu nasi ashaddu bala'a? O Allahu poslanice, koji su ljudi najvećeg iskušenja? قال الانبياء ثم الامثل فالامثل vjerovjesnici zatim oni bliski njima to jest oni koji su bliski njima u svom imanu vjerovanju i takvaluku yubtala al-abdu ala qadri dinihi a čovjek biva iskušavan shodno svojoj shodno svojoj vjeri imam Šafija rahimehullah taala je bio upitan šta ti je draže za čovjeka da bude iskušan ili pak da mu da, bude dato namjesništvo na zemlji, pa je rekao La yumekenu hatta yubtela Neće mu biti na, dato namjesništvo na zemlji sve dok ne bude iskušan Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Stoga, <clears throat> draga braćo, s obzirom da je ovo Allahom dželjevo ala sunnet, ova iskušenja, kada su pitanje njegovi robovi vjernici, Ova iskušenja su bila neminovna stvar od samog pojavljivanja vjerovjesnika salavatullahi wa salamuhum alihim i kao takva situacija će ostati sve do kraja sudnjega dana. Onaj ko promotri historiju, siru vjerovjesnika salavatullahi wa salamuhum alihim, ashaba i kasnijih generacija vidjet će mnogobrojna iskušenja kojima su bili izlagani. Još davno je narod Nuha, alaihi salam, rekao svome vjerovjesniku La illam tentehi ja Nuhu, letaku nenne minel maržumin. O Nuhu, ako ne prestaneš sa svojim pozivom u Allahu vjeru u Islam, letaku nenne minel maržumin. Bićeš od oni koje ćemo kamenovati. I da ga gospodar Žele Vala nije spasio njega i one koji su povjerovali sa njim, njihov narod bi ih kamenovao. Narod Ibrahima alaihi salam je kovao zavjeru protiv Halilullaha, Allahova prijatelja. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار تسرقلي Nije bio njihov odgovor osim da su rekli uktuluhu, ubijte ga, au harriquhu ili ga spalite vatrom, fa anjahu Allahu minan nar, pa ga je gospodar Jalla wa ala spasio vatre. No, Luta alaihi salam, takođe i njemu su bile upućivane prijetnje. Pa je njegov narod rekao, kalu, le illam tentehija Lutu, leteku min al muhrađin. O Lut, ako ne prestaneš sa svojom davom, ti ćeš biti od onih koje ćemo protjerati iz našega, iz našega grada. Kažnjavani su i vjernici, ezijećeni i vjernici iz Benu Israila, naroda Musa alaihi salam, ešedda la najžešćom kaznom na rukama faraona i njegove svite do te mjere da su rekli Musa u alejhi selam udina min qabl an ta'tiyana wa min ba'd ma ji'tana mi smo bili ezijećeni i mučeni i prije nego li si nam došao a i nakon što si nam došao krili su svoj iman a gospoda dželle vala nas obavještava u suri el ghafir al-mu'min o vjerniku po kojem je i ova sura dobila naziv o vjerniku koji je skrivao svoj iman, od faraona i njegove svite, a onda ga zatim nakon toga ispolio i stao u odbranu Musa a.s. Gospodar Žele Vala je objavio Musa, Musa a.s. rekavši وَاُحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ U Misru, u Egiptu, svome narodu kuće dogradite i bogomolama ih učinite i u njima namaz obavljajte i u njima namaz obavljajte pa bi se krili u svojim kućama i u njima obavljali namaze i straha da ih faraon i njegova, mojzik, njegova vojska ne vide pa da ih zatim nakon toga na iskušenja i kaznu, i kaznu stave. Pa kada se zatim nakon toga faraon uzohodio i tražio od Musa a.s. da mu dokaz jasni donese, I kada Musa alaihi salam donese dokaz, te oni iskreni od sihirbaza zapovjerovaše u ono sa čim je došao Musa alaihi salam, faraon tada poviknu i reče, Amentum lahum qabla an adana lakum, innamu lakabirukum ulazi allamakum usihr. Zar ste mu povjerovali? Zar ste im povjerovali prije nego li sam vam ja dozvolio? Innamu lakabirukum ulazi allamakum sihr. On je učitelj vaš on vas, on vam je, on vas je sihru vražbini poučio. La uqatti anna, fa la uqatti anna ajdijakum wa aržulakum min hilab. Ja ću vaše noge i vaše ruke unakrst unakrst odsjećim, vole usalli bennekom fi džuzu'i nahl, i po stablima palmi vas razapetim, vole ta'lamunna ejuna ašeddu azaba u abha, i saznaćete koje od nas veće i žešće i trajnije kazne فثبت مصلوب فثبت مصلوبين pa su ustrajali i bili onako kako je faraon zaprijetio okačeni, a zatim nakon toga razapeti po stablima palmi. Isa a.s. je nakon Musa a.s. poslan Benu Israilu, te jedna skupina od njih povjerovala. subhanahu wa ta'ala spasio i k sebi uzdigao. Gospodar Žele Vala nas, nas je obavijestio i priči oni koji su bili iskušani prije nas, o narodima koji su sebebom svoje vjere bili iskušani prije nas. Kutila ashabul uhdud, prokleti bili oni koji su rolove iskopali. Nari zatil vakud, i vatrom i gorivom ih napunili. Idhum alejha kurud, kako su oko nje sjedili. Wahum ala ma jefa'aluna bil mu'minina šuhud. I bili svjedoci onoga što su vjernicima radili. وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ A nisu im se svetili osim zbog toga što su u gospodara svemoćnog i hvalenog vjerovali. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ kome pripada vlast nebesa i zemlje, a gospodar Čeljavu Ala sve vidi i sve mu je, i sve mu je svjedom. Pa su ustrajali mini vjernici pored toliko velikog iskušenja, onda kada su bili bacani u robovima, pa gospodar Čeljavu Ala daje svoju pomoć, pruža svoju pomoć i podršku vjernicima, pa onda kada je došla žena, sa svojim djetetom u naručju i kada se zakolebala, gospoda Đeleoana je dao pa je njeno djete progovorilo majko, ustraj, ti si na istini, pa se bacila zajedno sa svojim djetetom. Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam nas je obavijestio također, draga braćo, o prijaškim narodima. Ennahum hafaru hufaran fi efuahi, obavijestio nas je o prijaškim narodima. Kana rajulu fi men kana qablakum. يحفر له في الارض فيجعل فيه da je prije nas bilo ljudi kojima bi bila kopana rupa zatim bi bili stavljani u tu rupu wa yumashatu fayudahu ala ra'sihi fayushaqu fayujahu bil minshar fayudahu ala ra'sihi fayushaqu bi ithnatayn potom bi uzimali pilu i zatim nakon toga rezali njegovu glavu sve do ga ne bi na dvije polovine raspolovili i uzimali bi češljeve od gvožđa, velike dakle češljeve od gvožđa, kojima bi češljali, to je zgrebali kopali njihovo meso do njihovih kostiju, ma jasuduhum zalika an dini la, ali to ne bi odvraćalo od Allahove dželle vala, od Allahove dželle vala vjere. Onaj ko promotri Allahovu dželle vala knjigu, vidjet će, draga braćom, da je ono što je prevladavalo kada su u pitanju vjernici i oni kojim su suprostavljali, da su mu'mini vjernici bili ezijećeni i stavljani na iskušenja kroz, kroz, kroz historiju Islama. Kaže gospodar Jelle wa ala, وَكَأَيِّ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّنَ كَثِيرٍ A koliko je samo vjerovjesnika, znači puno, uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili. فَمَا لَهَنُوا Ali oni nisu posustali zbog onoga što bi ih na Allahovom putu zadesilo. وَمَا ضَعُفُوا I ne bi popustili, ne bi oslabili. وَاللَّهُ يُحِبُّ صَابِرِينَ Allah, Jelle wa ala, voli one koji su strpljivi, voli, oni, voli one koji su, koji su ustrajni. Takav je bio slučaj i sa vjerovjesnicima nakon Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. S obzirom da je ummet Islama najvredniji, najodabraniji ummet, te zbog toga i poslanstvo završeno poslanikom koji je njemu poslan i objavljivanje knjiga završeno Kur'anom koji je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i da je njegova vjera, vjera ovog ummeta ta koja će ostati do sudnjega dana te da je on sallallahu alaihi wasallam, biva iskušavan, biva iskušavan prije nego, nego li mu gospodar subhanahu wa ta'ala podari namjesništvo na, namjesništvo na zemlji. Vidimo tako i vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam. Onda, kako je bio iskušavan na gospodar vam dželle wa ala putu, do te mjere da bi mu neko od nevjernika stavljao svoju halinu oko vrata i stiskao ga gotovo da bi ugušio, da uzadavio poslanika sallallahu alaihi wa sallam. <clears throat> Iznutrica deve bi bila bacana na njegovom plemenitom tijelu sallallahu alaihi wa sallam. Protjeran je iz njemu najdraže grada, Mekke. Nevjernici su mu stavljali otrov u hranu, želeći da ga time otruju, tarasa se se poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Polomljen je njegov zub, ranjeno njegovo čelo, okrvavljeno njegovo tijelo onda kada je kamenovan od strane stanovnika Taifa koji su nagovorili svoje bezumnike i svoju djecu da ga kamenuju sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallame. A kada su pitanju zavjere protiv njega od strane jevreja i mušnika o tome hadith wala harež prič, pričaj do mile vode koliko je samo tih zavjera bilo protiv Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Takav je bio slučaj sa ashabima Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Svi se sjećamo i dobro znamo primjer Bilala radijallahu anhu koji je na mekanskoj vrućini bivao bačen na pjesak, a zatim na njegova prsa stavljana ogromna stijena u tom dakle vrednom danu, ali bi on onda kada bi izgubio snagu i moć govora podizao svoj prst, svjedočeći vahdanijetu jednosti gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Sjećamo se i Jasira i Sumeje radijallahu anhuma, roditelja Ammara radijallahu anhu, onda kada su bili kažnjavani od strane nevjernika Allahu poslanim sallallahu alihi wasallam, prolazi pored njih i govori sabran ja ala Jasir, sabur o porodice Jasirova, fa inna mav'idekum al-janna. doista je vaše prebivalište džennet gospodara subhanahu wa ta'ala, te preselavaju na Allahovom dženne vala putu kao šehidi kod gospodara subhanahu wa ta'ala, a i sam Ammar biva dakle mučen i je sjećen do te mjere da je rekao nešto od onoga što su tražili nevjernici, pa je povodom njega gospodar subhanahu wa ta'ala objavio illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman osim onoga ko bude prinuđen prisiljen a njegovo srce ostane ostane smireno u imanu a njegovo srce ostane smireno u imanu zatim kada je ummet islama oslabio i udalio se od Allahove knjige i sunnata Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kada su krstaši krajem 5. stoljeća izvršili agresiju na muslimane kaznili su ih i mučili žestokom kaznom i stavljali na žestoke muke. فَقَطَّعُوهُمْ تَقْتِيعًا te sjekli njihove dijelove tijela, ubijali, spaljivali do te mjere da su porili stomake trudnica i mrskali glave djece i tako dalje i tako dalje. Zatim kada su Tatari osvojili, muslim, osvojili muslimanske gradove, kada je pao Bagdad i počinili ono što su počinili, a što smo i ranije spominjali od krvi koja je danima i danima tekla, dakle, rijekom i odmastila, jer su knjige bile bacane u rijeku i kada je isto tako pao Endelus, kada je pala Španija u ruke krstaša, krajem, dakle, devetog hiđreskog stoljeća, tada su otvorili posebna mjesta, posebne dakle zatvore u kojima su na raznorazne načine mučili muslimane. Šta više ismišljali i sprave oruđe kojim će mučiti muslimane, pa su neka od tih oruđa, neka, ne, neka od tih sredstava i oruđa za mučenje i dan danas, draga braćo, ostala po muzejima Evrope kao dokaz, dakle, barbarizma krstaša nad nemoćnim, nad nemoćnim muslimanima. I sva ova iskušenja i sve ove muke, draga braćo, svo ovo kažnjavanje nevjernika, sprem vjernika, zbog čega? Samo kako bi ih odvratili od vjere gospodara subhanahu wa ta'ala. وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Oni se nisu svijet svetili, osim zbog toga što su vjerovali u gospodara subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ I oni će se protiv vas boriti. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُ Sve dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako budu mogli, ako budu u stanju, obećanje od gospodara subhanahu wa ta'ala, pa hoćemo li primiti pouku i ibrat iz ovih riječi gospodara subhanahu wa ta'ala, da dogod je, dogod je nevjernika, uvijek će biti da dakle, i rata protiv Islama i protiv muslimana, sve dok Allahova djele vala riječ bude, ne bude gornja, a riječ nevjernika donja. Ekulu kavli hada, wa stavfirullaha i wa lakum. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da thumma amma ba'da. Draga braćo, i ovo što se danas dešava ummetu islama od mučenja, svire pokažnjavanja, čak i jedenja njihovog mesa od strane kršćanski barbebera u centralno Afriškoj republici nije ništa drugo osim produžetak ovoga o čemu smo govorili na prvom dijelu hutbe. Produžetak ta diba mučenja vjernika ne bili se odvojili, ne bili bili udaljeni, ne bili ih na taj način udaljeni od Allahove vjere i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Doista, ono što danas vidimo, jeste jedinstveni primjer možda barbarizma kroz historiju čovječanstva, do te mjere da krvološni ljudi posežu za izbijanjem krvi muslimana i jedenjem njihova mesa. Vidjeli smo I ono o čemu nas gospodar Subhanahu wa ta'ala obavijestio, a to je da se sa nevjernici uvijek boriti protiv nas. Da li protjerivanjem, da li ubijanjem, da li mučenjem ili nekom drugom, nekim drugim načinom ili nekom drugom metodom, ali ova borba će uvijek ostati do sudnjega dana. Vidjeli smo isto tako i riječi gospodara Đele Vala da će se uvijek boriti protiv nas, makar svojim jezicima ispodavali brigu i sažaljenje. Te vidimo, dakle, raznorazne zvanišnike i možda i predsjednike kao tobož ispodavaju svoju brigu nad onim što se dešava muslimanima u Centralnoj Afričkoj Republici, a u stvari mučenje i progon muslimana se i dalje nastavlja. Vidjeli smo također i njihove snage koje, se, kako, koje su, kako kažu, francuske snage koje su poslate kao u vatu salam, kao snage mira, da tamo uspostave mir. Eto vidjeli smo te iste snage kako sjede snimke, dakle kako oni mirno sjede i posmatraju ono što barbari i beberi rade na muslimanima od zlostavljanja, ubijanja, odsjecanja dijelova tijela i i tako dalje tako dalje. To su dakle ti isti nevjernici koji održavaju red i mir. Da, održavaju red i mir onda kada se ubije kakva džukela, kada liče kakva maca ili kuca, tada dakle održavaju red i mir. Ali onda kada se ubijaju muslimani na najsvirepiji način, onda vidimo kako to nijemo posmatraju i šute. A da je kojim slučajem umjesto tog muslimana da je bio kakav nevjernik i da ga je možda ubao kakav trn, odmah bi vidjeli njihove medije kako bi obtužili muslimane da su na putu tog nevjernika postavili trnje i kako je napravljena zasjeda i kako je urađeno i urađeno. I eto dakle, i umemun mutahide i ujedinjene nacije i ostale dakle nevjerničke organizacije ispodavaju svoju brigu, ali kada je u pitanju činjenično stanje na terenu, onda vidimo da ne ono samo da se ne mijenja, već prelazi iz gore u gore. Već prelazi iz gore u gore. A to je dakle upravo ono o čemu nas je obavijestio gospodar subhanahu wa ta'ala u ajetima koje smo malo prije učili. I ovo, draga braćo, što iako nas jedne strane, dakle, boli, iako s jedne strane rastužuje vjernika onda kada vidi šta se sve dešava ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ali s druge strane raduje ga taj tebar, ta švrstina ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u strajnosti, u vjeri gospodara Đelle Vala, pored ovih svirepih mučenja i kažnjavanja. Raduje kada vidi da kad mu'mina vjernika koji ustrajava u svojoj vjeri pored svirepih mučenja i kažnjavanja. A to je dakle bišaret, inša Allahu ta'ala, od gospodara Đelle Vala, da je temkin namjesništvo i vjeri i namjesništvo ovoga um, ovom ummet, um, ummetu Muhammeda, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, blisko uz dozvolu gospodara subhanahu wa ta'ala. Fala taj esu mi rauhillah. I zato ne gubimo nadu Allahumu dželle vala milost. Jer svo sve su ovo iskušenja kroz koja ummet mora proći kako bi im bilo dato namjestištvo na zemlji. Onako kako je Benu Israil prošao kroz mnogo mnogobrona iskušenja dok na kraju nije Benu Israilu gospoda dželle vala dao namjestištvo na zemlji. Takav je i hal ummeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Ne može doći do namjestništva zemlji sve dok ne bude iskušan na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Molim gospodara Jalla wa ala da ummet Muhammeda sallallahu alaihi sallam učini, postraj, učini ustrajni i stabilnim u Allahovoj Jalla wa ala vjeri sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. Molim gospodara Jalla wa ala da ujedini safove muslimana da ujedini safove muđahida, jer doista se srce mu'mine vjernika cijepa od žalosti i bola, onda kada vidi ovo što se dešava muslimanima, a oni za koje muslimani očekuju da će biti njihova pomoć, da im priteknu njihovu pomoć, dakle njima, oni se međusobno ubijaju, optužuju jedni i druge i prolivaju, dakle, nevinu, i prolivaju nevinu i e, čistu krv. Fejarab vahid bejna sufovi muđahidin. Pa o gospodaru, ujedini safove muđahida. Objedini njihovo riječ. Gospodar, objedini njihovo riječ na tvojoj tinzi sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I potpomogni ih u borbi protiv njihovih neprijatelja. Gospodaru naš, pomogni umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na čitavoj zemaljskoj kuli, gdje god se umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam zlostavlja, kažnjava, muči i gdje god biva ezijećen Allahovom dželjavu ala putu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة